Hamd Allohnikidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksiz zotdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodirdir. Ey Alloh, men sendan bu tundagi va undan keyindagi yaxshilikni so'rayman. bu tundagi va undan keyindagi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. Parvardigoro, men sendan yalqovlikdan va yomon qarishlikdan panoh berishingni so'rab iltijo qilaman. Parvardigoro, menga do'zax hamda qabr azobidan panoh bergin. Allohumma bika amsayna va bika asbahna. وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير ey Alloh sen sabab madading bilan tunga yetdik sen sabab madading bilan tongga yetdik sen sabab madading bilan hayotmiz va sen sabab sening madading bilan hayotdan ko'z yumamiz qaytishlik sengadir اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يا الله كتشكي الدم men seni arshingni ko'tarib turguvchilarni, maloyikalaringni va butun mahluqotingni guvoh qilib aytamanki, sen Allohdirsan va sendan o'zga hech bir iloh yo'q. Sen yolg'izsan va sening hech qanday shiriging yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam sening bandang hamda rasulingdir. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق Allohning mukammal kalimalari bilan yaratganlarning yomonligidan panoh tilayman. Allohumma salli va sallim ala nabiyyina Muhammad. Ey Alloh, nabiyimiz Muhammadga salot va salomlar yog'dirgin. kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar.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 Aziz mücahit braderler, o'zaro iymonlashishlik ne'matiga musharraf bo'ldik va alloh taolodan so'raymizki bizlarga biz bilmagan narsalarni o'zi ta'lim bersin chunki allohimma la illa ma 'allamtana ey Alloh bizni biror bir ilmimiz yo'q magaram sen bizga ta'lim bergan narsanigina biz bilamiz xolos. Albatta mana bu darslardan Alloh taolodan so'raymizki, avvalambor o'zimiz va hamma birodarlarning foydalanishliklarini Alloh taolo nasib etsin. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ومن أسفل منكم وإذ ذاغت الأبصار وإذ ذاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك هنالك لابتلي المؤمنين هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى biz o'qiyotgan mana bu Ahzob surasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hijratning 5-yilida hijratning 5-yilida bo'lib o'tgan Xandaq kunidagi voqeani bizlarga xabarni beradi. Albatta hijrat hijratning 5-yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qarshilariga Makkadagi va Madinadagi va atrofdagi barcha kofirlar va mushriklar Yahud va nasoralardan iborat va Makka mushriklaridan iborat kofir va mushriklar jamlanib Madinada to'plangan bu musulmonlarning yo'q qilib yuborishlik maqsadida 12 mingdan iborat kuch to'plab kelishdi. Madinaning atrofidagi yahudlar mana bu Makkadan mana bu niyat qilib chiqqan toifaga yordam berishlik uchun ular ham barcha kuchlarini Mana shu Madinadagi musulmonlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshchiligidagi musulmonlarni yo'q qilib yuborishlik uchun nima qilishgan edi ular? Mana bunga ahdlashgan edi. Bularga qarshi bo'laroq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3000 kishi bilan nima qildilar? Chiqdilar. Alloh subhanahu va taolo ana shu kunda bergan yordamini musulmonlarga eslatyapti. Ana shu kundagi bergan buyuk ne'matini musulmonlarga eslatyapti Alloh taolo. Alloh taolo mu'minlarni iymon sifatlari bilan hitap qilib, ey iman keltirgan mu'minlar, Allohning sizlarning ustingizdagi buyuk bir ne'matini yodinglarga olinglar. U ne'mat shundan iborat ediki, sizlar o'zingiz ko'ra olmaydigan, ko'rmagan askarlari bilan va shamollari bilan va o'zining qo'shinlari bilan Alloh taolo sizlarning ustingizdan Alloh taolo yordam bergan. Va Alloh taolo sizlar qilib turgan barcha ishni ko'rib turgan zotdir deb Alloh subhanahu va taolo Ahzob surasining 9-oyatda marhamat qiladi. Ya'ni sizlarning ustingizga kofir mushriklarning askarlari to'planib kelgan vaqtida Alloh ularning ustiga shamol va o'zining farishtalarini jo'natgan vaqtida sizlar uni ko'rmagan edingiz, lekin Alloh sizlarning qilayotgan ishlaringizni ko'rib turgan edi. Ana shu sizlarga qarshi to'plangan askarlar sizlarning usti taraflaringizdan va osti taraflaringizdan, atrofingizdan sizlarni o'rab olishgan edi. Hamma tarafdan musulmonlar qamalda qolishgan. Mana bu hattoki ana shu Madinadagi yahudiylar ham musulmonlarning orqa tarafidan, mushriklar oldi taraflardan, Madina yahudiylar esa orqa tarafdan payg'ambar alayhisolamga bergan ahdlarga xiyonat qilaveraraq payg'ambar alayhisolamni atroflarini o'rab olishgan. Ana shu holat shunday shiddatli bo'lib o'tgan ediki, dahshatning og'irligidan Mana bu dushmanning hamma tarafdan o'rab, bularning yo'q qilib olishlikka bo'lgan qasdini ko'rgan vaqtida musulmonlarning holati eng og'ir holatga kelgan edi. Hattoki ko'zlar osmonga qarab qotib qolgan edi. Va <clears throat> qalblar shundaylik dahshatli og'irligidan hanojir tomoqlarigacha qalb tomoqqa kelib qolgani, yetib qoladi. Va Alloh to'g'risida sizlar dedi Alloh taolo yomon gumon qilishni ham boshlagan deydi. Shunchalik shiddatli bo'lgan ediki, hamma atrofdan istirob, qalblarning istirobi shu darajaga borgan edi. Hatto ba'zi bir iymonlari zaif bo'lgan kishilar Alloh to'g'risida yomon gumon qila boshlashdi. Bizga Muhammad alayhisalom Kisro Qaysarning qasrlarini olishlikni va'da qilgan edi. Biz bugun hojatga ham bora olmay qoldik deb Alloh to'g'risida yomon gumon qila boshlashdi. Alloh taolo mana shu o'rinda mu'minlar qattiq bir ibtilo sinov bilan sinovdan o'tishdi deb marhamat qiladi. Hattoki qattiq zilzila holatga tushishdi. Dahshatning og'irligidan oyoq aytgan bizga narsalar hammasi yolg'on bo'lib chiqdi deydi. Ana bu qattiq sinovda munofiqlar va qalbida marazi bor kishilar o'zlarining kim ekanliklarini oshkor qilishdi. Ahzob kuni, Xandaq kunida Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomni va u kishiga iymon keltirganlarni qattiq sinov bilan sinadi. Lekin mana nima edi? Mu'minlar bilan munofiqlarning o'rtasini ajratib olishligi. Aytib o'tdik, 12 ming lashkar musulmonlarning qarshisida to'planib keldi. Bularning niyati shunday ediki, biz Muhammadni sallallohu alayhi vasallam va unga iymon keltirganlarni tak tomiri bilan yo'q qilib tashlaymiz deb bilan qastirishgan. <coughs> Allah subhanahu va taolo avvalgi oyatda o'zi tarafidan shamolni va o'zi tarafidan farishtalarni yuborganligini xabarini berdi. Ana endi hamma nomid bo'lib hamma qattiq sinovda turgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo ana shu kofir va mushriklarning ustiga o'zi tarafidan shamol va farishtalarni yuborib, ularni biror bir jansiz halok qilib tashladi. Ya'ni ularni mag'lub qilib tashladi. Ular orqalariga chekina boshlashdi. jang maydonini tashlab orqalariga qaramay qocha boshlashdi. Va bu kunda Salmon Farsiy radhiyallohu anhu ning maslahatlari bilan ilk bor jangda xandaq kavlab xandaq orqali nima qilindi? Ana shu Madinaning atrofini himoya qilindi. Mana bu oyatlarni o'rganishdan bo'lgan maqsad nima? Mana bu oyatlarni o'rganishdan bo'lgan maqsad Risolatning ko'p asrorlari bor, sirlari bor. Ko'p qirralari bor. U qirralarni Alloh bildirgan kishilargina biladi xolos. Risolat din yo'li ning ba'zi bir aytib o'tdik qirralari bor. Buni har kim bilmaydi. Uhud kunida bo'lib o'tgan voqeani ko'p suhbat qilganmiz. Bu Makka fathidan oldingi bo'lgan Handaq 5-hijrat yilida Makka fathi bilasizlarki 8-hijriyda bo'ldi. Shungacha musulmonlar juda katta imtihonlarni, sinovlarni boshlaridan o'tkazishdi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zining yer o'rnatib qo'ygan ilohiy qonunlardan bittasi sodiqlar bilan kodiblarni ajratishlik uchun mana shunday qattiq sinovlarni musulmonlar ustiga doimiy ravishda olib kelgan. Payg'ambar alayhisalomga vahiyning 21-yilida Makka fathi nasib bo'ldi. Ilk vahiydan Gracias. necessity asli bu dinning tabiati qanday shuning uchun ham robbil alamin mo'minlarni ichidagi sodiqlar va koziblarning ajratib olishligi uchun din sohiblari bo'lgan basharatning afzali bo'lgan sayyidlari bo'lgan payg'ambarlarni qattiq imtihonlar bilan sinovlar bilan sinagan kunlarda Makkadagi ozorlarda Merojga chiqqan kechalarida qiblani o'zgartirishlikda va g'alaba mag'lubiyatning kelishida mana bunday ahzob kundagi qattiq sinovlarda mu'minlarni sarasi saraga, puchani puchakka chiqqan. Sarasi sarakka, saraga chiqqandi, puchani puchakka chiqqan. Chunki tilni uchidagi da'vo Hanıklıdır. Lekin bana bunday şiddetli kun kelgan vaqtida tugul insonlarni kim kim ekanligi bilinib qoladi. Badr kunida Alloh taolo g'alaba bilan payg'ambar alayhisolamni sinadi. Uhud kunida mag'lubiyat bilan sinadi. yolg'on bo'lib chiqdi Agar bu haq bo'ladi bu mag'lub bo'lmas deyishadi Mana bu yerda ham aytishdiki, Alloh va uning rasuli bizlarga va'da qilgan narsa yolg'on ekan, botil ekan. Mana biz bugun bir hojatga ham borolmay qoldik deb munofiqlarga nima berdi? O'sha kuni mana bu so'zni ular chiqarishdi. Qalbdagi narsa inson g'azablangan vaqtida, qiynalgan vaqtida chiqib ketadi tashqariga. Shuning uchun biz doimiy ravishda aytib o'tganmiz birodarlar. Biz tanlagan kurashning tabiatini yaxshilab bilib olaylik. Alloh asrasin, yaxshi niyatlarda hijrat qildik, mana bundan keladigan qiyinchilik, mashaqqatda munofiqlar safiga o'tib qolmaylik. Afg'oniston toifa odamlar chiqadi bir odam Ukrash yurdi. Bir videoni ko'rgan jihod to'g'risida shunda qizib ketib qoladi. Uchinchi kishidan bir basiratan chiqqan. Basiratan xuddi tog'ni singari bo'ladi. Tashqardan bo'ladigan shamol, do'l, qor, har qanday zilzila ularni tanlagan yurdan qimirlata olmaydi. Tashqardan va ta'sirlanmaydi. Pul, mansab, chiroyli bilan, u basirat bilan yurgan. Lekin ana ikkita toifa majburiyati uchun masjidni qo'yalagan, nima masjidni qo'yada chiqqan. Masjid uchun chiqqan uchun masjidni kofirlar qaytarib bersa qaytib ketadi. Kurashdan qaytadi. Xo'p, Karimov af e'lon qilsa, mana vatandan chiqib ketganlar kelsin, joni omonda deb omonlik bersa, shu omonlik uchun qaytib ketadi. Bunday insonlarning qilayotgan jihodi ildissiz daraxtga o'xshaydi. Ildizi yo'q. Sal shamoda yumalab ketaveradi. Sal tashqaridan bo'ladigan ta'sirli ta'sirlanib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi sallam tarbiyalagan 23 yil mobaynida tavhid tarbiyasini olgan sahobiylar bile riddadan saqlanib qolishdi. Murtad bo'lishmadi ular. Payg'ambar alayhisalom to'p to'p bo'lib kelgan insonlar dindan to'p to'p bo'lib chiqa boshlashdi. Faqat Makka bilan Madinagina dindan salomat qoldi. Kimdir ular Rasulullohning tarbiyalarini ko'rgan sahobalar edilar. Makka va Madinadan tashqari insonlar to'p to'p bo'lib dindan chiqa boshladi. Chunki ular islomning shokatini ko'rib turib, musulmonlarning g'alabasini ko'rib turib iymon keltirishdi. Iymonlari basirat ustiga emas. Basirat qalb ko'zi bilan haqni tanib qabul qilishgan emas. Iymonga bir narsa majbur qilgan. Musulmon bo'lmasa endi o'ldiradigan kofirlar, shuning uchun musulmonlarni basirat bilan buyuriladi. Basirat aytib o'tdik, basirat qalb ko'zi bilan ko'raylik. Va siratni yaxshilab mutolaa qilaylik. Sirat bir sunnat bor, bir sirat bor. Sunnat amali deyiladi, lekin buni siratini bilmagan odam sunnat amalini qilib turib, savob o'rniga gunoh olishi mumkin. Sirat surat bor, sirat bor. Surat odamni tashqarisi, siyati bir ichi bu. Dinni faqat suratini ko'rib ergashmaydi. Balki siyatini ko'rib birga ikkosini ko'rib ergashadi. Biz siyatni haqiqatini bilmaganligimizdan ba'zi vaqtlarda og'zlarimizdan har xil gaplar chiqib qoladi. so'rayveradi. Mana shu hadislarga amal qilganliklarda toshni so'rayverar ekanlarda biror bir gapni gapirmoqchi bo'lsalar, o'ylab ko'rar ekanlar. Bu Allohni rozi qiladigan so'zmi yoki yo'q? Va ba'zi ba'zida tillarini tishlaridan tishlab-tishlab olar ekanlar. Ey til, sen tufayli men ko'p yomon kunlarni boshimga kelishini bilaman degan. Biz afsuski til muammosini hal qilolmaymiz. Vaholanki bu tilni ikkita buyuk qalqon to'sib turgan, katta qo'rg'on to'sib turgan. Bu ustki va ostki tishlar. Agar bu ostki va ustki tishlarning orasiga agar harakat qilib turgan vaqtida biror narsa kirib qolsa, maydalab tashlaydi qudrati bor bir tishning. Va undan tashqarida lab degan katta bir qo'rg'on bor. Bu ham shunchalik kuchliki agar buni orasida ham bir narsani mahkam ushlab tursa, uncha-uncha kuch chiqarib olmaydi. Lekin mana shu ikkita qo'rg'onning orasidagi chiqayotgan gap yo bizni jahannamga olib boradi, birodarlar, yo jannatga olib boradi. Men ko'p aytganman. Hijrat diyori bizlarga katta ajr olib beradigan diyor. Hijrat diyori istiyor. Münafıklık grubunu yerga tikishingiz bilan tezini o'ldiradi. Allohdan qo'rqaylik birodarlar. Har xil gaplarni, xoh xush xabar bo'lsin, xoh noxush xabar bo'lsin, harakatni ichida gapirib tarqatib yurgan odamlar ularning shariat islomiy kazzoblar deydi. Yolg'onchilar Chunki ularga lozim ki bu ishga kelganlar ulul amrlarga aytilishlik. Shuning uchun ko'p ishlar Ibtilo sinovlar ko'p bo'ladi. Ibtilolar, sinovlar ko'p boshimizga keladi. Lekin tilimizda ishlar Tilimizga ko'p ishlar bo'ladi. Chunki haqiqat ravshan bo'lgandan keyin haq botil ajragandan keyin ana endi bundan keyin ham insonlar o'zlaricha har xil gaplarni gapirib yurib musulmonlarga ozor berib yurgan bo'lsalar, bu insonlar ko'p yaramas insonlar ular. Hozir uzoq davr ko'p suhbatlarimizda gapirdik. Biz hadab bir gapga qayta-qayta qaytmoqchi emasmiz. Ne ish narsani aytib turmoqchimizki, alhamdulillah robbil alamin maqsadlarini ko'r-ko'rona tanlagan emas. Aqida asosida, hujjat asosida kitob va sunnatga muvofiq amal qilyotgan va kelajakda amal qilishlikka intilayotgan jamoat. Va bu jamoat agarchi tashqaridan va ichkaridan turli-turli zarbalarga qaramasdan Alloh taolam bergan tavfiq i ilohisi bilan o'zini tanlagan yo'lida alhamdulillah ketyapti, ildam ketyapti. Shuning uchun hamma birodarlarni ogohlantiramanki, harakatni ittifoqiga, harakatning mustahkamligiga hissa qo'shaylik. Nainki bu jamoatni yo'q qilib yuborishdi. Chunki bu harakatni bugun yo'qotib yuborishlikni hammaga ma'lum kim xohlaydi? Hammaga ma'lum Amerika xohlaydi, Yahud va Nasoro Va uchinchi toifa bor, munofiqlar xohlaydi Biz ana shu toifadan bo'lmaymiz. Allohdan doimiy panoh so'raylikki, biz ana bu yahud va nasoroni rozi qiladigan amalni qilmaylik. Mana bu meni bir eslatmalarim. Chunki meni ko'p ozorlantiradigan ko'p gaplarni eshitib qolaman. Afsuski, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam saflari toza bo'lmaganligi bizniki bizga bo'lmas ekan. Biz unga iymon keltirganmiz, mayli, safda turadi bu odamlar. Lekin tilinglar bilan azob bermadi. Dinni oli qilishi uchun hissa qo'shmayapsizlarmi? Dinni oli qilishi uchun yuragini kuymayaptimi? Endi loaqal azob deydi. Chunki harakat inshaalloh sizlarni chiranishingni, urinishinglardan orqa qaytmaydi ba'zi insonlar. Ba'zi bir insonlarga qanoat qilmaydi, ularga Jibril kelib o'zini ko'rsatsa ham qanoat qilmaydi. Jibril kelib ki, shu jamoat haq desa, u insonlar bundan qanoat qilmaydi. Chunki ular qalbida Alloh taolay aytgan maraz bor. Lekin mu'minlar vaqtiki o'zlarini ustilab turgan amirlariga, shariy amirlariga ishonganlardan keyin hadab kovlasharmaydi. Bu shariatga xilof bo'lgan savollar. Harakat aytib o'tdi. O'zini oldiga qo'ygan maqsaddan zarracha na o'ngga na chapga na orqaga tisilgan emas. Inshaalloh biz bu yo'lni yo oxiriga yetkazamiz, yo shu yo'ldan inshaalloh shahid bo'lib ketamiz. Boshqa yo'limiz yo'q. Lekin biz o'shani so'rayapmizki, to O'zbekiston kirguncha Robbil alamin sodiqlar bilan koziblarni ajratib bizga ko'rsatib bersin. Kim sodiq, bu yo'lga kim kozib? Buni ko'rsatib bersin. Faqat sizlardan so'ragan so'raydigan narsam shuki, Allohni diniga sodiq bo'linglar. Har xil gumonlarni, har xil tashvishli gaplarni jamoatga tarqatmang. Chunki bu bilan sizlar faqat iblisga xizmat qilasizlar xolos. Yahud va nasoroga xizmat qilasizlar. Gapda xilof ishda xilof, itoatda xilof, doimiy muxolifat qilishinglar bu sizlarni nifoqqa olib ketadi birodarlar. Munofiqlikka qadamma-qadam, qadamma-qadam qo'yisini Jamoatga qarshi yurishli birodarlar o'zining iymoniga xatar bor. Bizga farq qilmaydi. Bizga zarar yetkaza olmaysiz, o'zingizga zarar yetkazasiz. Chunki sizlar ahd bergansizlar. Va'da bergansizlar. Yig'lab turib Va'da bergansizlar. Endi va'dani esdan chiqarib qo'ydinglar. Shuning uchun jamoatning ichida talabkashlik qilishga urinmadi birodarlar. Behuda urinish bu. Hammaga eslatimam shuki, behuda urinish bu. Bu chiqarilish foyda qilmaydi. Chunki biz bir marta chaqilganmiz, endi chaqilmaymiz. Chunki mu'min bir tishida ikki marotaba chaqilmaydi. O'zingizga talabdor topaman yoki bir inqilob qilaman jamoat ichida yurmadi. Bu harakat endi aqlini talab olgan, yo'lini topib olgan, endi bunaqangi bo'ladigan voqealarga tomoshabin bo'ladigan jamoati bu. Hamma birodarlar talab shu. Bu umumiy shaklda aytib qo'ydim. Kelgusida o'sha insonlarni biz jamoatning ichidan chiqib bitta-bitta tanishtiramiz. Mana bu odam jamoatning birligini xohlamagan fitnachi odam, munofiq odam deb biz inshaalloh tanishtirib qo'yamiz odamlarni. Endi ularni olib turib biz Amniyatga qamab, qamog'imiz boş bo'sh joyimiz ham yo'q. Sargardon bo'lib boshimizni og'ritib yurmaymiz. Shuning uchun jamoatni birligini saqlaylik birodarlar, chunki faqatgina aytib o'tdik, bu jamoatni yo'q bo'lib ketishligini kofirlar, yahud va nasoralar va munofiqlar xohlaydi. Bu bitta masala. Yana birodarlarning hammasiga eslatmam shuki, bugun shu islomning rivacı uchun kimni qo'lida nima imkoniyati bo'lsa, nima ilmi bo'lsa, nima qobiliyati bo'lsa, shuni sarflab sarflamayotgan bo'lsa bu odam shu bor imkoniyatini, quvvatini, ilmini sarflamayotgan bo'lsa, u odamni hijrati jihodi uni zarariga tamom bo'lyapti. U omonatga xiyonat qilayotgan. Chunki Alloh taolo unga ilmni ham omonat bergan. Hunarni ham omonat bergan. Chunki bugun islom ummati zalil bo'lib tursa-yu, bizni rohatlanishga haqqimiz yo'q, birodarlar. Bizlarni dam olishga haqqimiz yo'q. Islom ummati barcha muqaddasotlarda, barcha islomiy o'lkalarda xorlanib, nomuslar tajovuz bo'lib turgan vaqtda bizni xotirjam orom olishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun har bir qo'lidan dinni oliy qilishlik uchun hunari bor, kasbi bor ilmi bor, fikri bor, maslahati bor odamlar. Agar tomoshabin bo'lib turgan bo'lsa, shu imkoniyatini sarflamayotgan bo'lsa, ular omonatga xiyonat qilgan odamlar. Chunki ummat dunyoni hamma yerida nola qilyapti. Robbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ey Alloh, bizni mana shu zolim ahli bo'lgan bu qaryadan o'zing chiqargin. bizga o'zing tarafingdan bir vali do'st, nosir yordamchi yuborgin deb duo qiladi. Minglab onalar zindonlarda, onalar, ayollar zindonda. Har birimiz o'zimizga savol beraylik. Shu dinni oliy qilish uchun men nima ulush hissa qo'shyapman? Nima hissa qo'shdim? Nima qilyapman? Mana bu savollarni o'zimizga berib qo'yamiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo agarchi biz loyiq bo'lmasak-da, mana shu dinga bizni xizmatkor qilyapti. Biz loyiq emasmiz aslan. Bizlar yaxshi insonlar dunyoda turib yotibdi. Lekin bizni Alloh taolosh shu dinga xizmatchi qilyapti. Mardikor qilyapti. Endi shu dinga xizmat qilayotgan, mardikorlik qilayotganlar ajrini faqat Allohdan olishadi. Shuning uchun aytib o'tdik. Juda katta bir kurashga tayyorgarlik ko'rilyapti islom ummati. Elhamdülillah Rabbil Alemin bizi şu safta koydu allah Teala. Ve lakin bu belirlenen imkaniyat, bugünkü belirlenen fırsat katta nimet biraderler. Katta bu nimet. Bu nimette kadri getirip bunu şükrana kılışımız gerek. İnşallah bizi e, sizler bilen gaplaşan cüde gaplarımız ko'p. Lekin Alloh taolo so'raymizki, shu ishlayotgan gaplarimizga amal qilishni nasib etsin. Bizlarning qalbimizni o'zi isloh qilsin, amallarımız o'zi isloh qilsin. Alloh subhanahu va taolo haqda hammamizni barqaror qilsin. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni olmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni olmaysiz siz o'sha kunlar. malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.